Überm Feld die Sonne steigt und Klee wird wachsen. Warum bist du denn so früh schon in den Wald gegangen? Kasia, du musst auf der Hut sein, die Gewalt, das soll nicht gut sein. Niemand weiß, woher es kommen wird. Kascha, Kascha, Kascha, Kascha, es wird gerade um ein schönes Mädchen schade, wenn es sich im dunklen Wald verrät. Dei, dei, Im Zenit die Sonne strahlt und Klee wird wachsen und du bist heute Mittag wieder in den Wald gegangen. Kasia, was soll man da denken? Solltest doch die Pferde tränken. Ich glaub fast, im Walde suchst du sie. Kasia, Kasia, oder hast du unterdessen deine Pferde ganz vergessen? Kasia, Kasia, so hast du doch nie. Doi, doi, doi. hinter mir die Sonne sinkt und Klee wird wachsen. Warum bist du abends wieder in den Wald gegangen? Kascha, wohin soll das führen? Du wirst deinen Weg verlieren. Sicher ist es schlecht und dich verstellt. Kascha, Kascha, kleine Mädchen geht dir unter, langsam wie die Sonne runter. Aber du tust doch, was dir gefällt. Kascha, Kascha. son de punta, a ver tú tus copas, dir que ven ¡Cacha, caixa!